بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Biz Resul Ekrem, kıblimizdur Mekke herem, beyat verdik jihad uchun Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz qil peygamber Rabbimiz bayat berdik jihod uchun rabbimiz qo'y sobit qadam ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى السلام عليكم عزيز قرنداشلار وهمشيرلر السلام عليكم أزز عزيز قرنداشلار وهمشيرلر sizlar bilan radio to'lqinlar orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid musab va mujohid usmon botirning yetakchiligida elib bormiz bugun hijriya bir ming to'rt yuz o'ttiz beshinchi yili safar oyining o'n oltinchi kuni payshanba ya'ni milodiya o'n ikkinchi oyning o'n to'qqizinchi kuni tuanda safar oyining 9 kunidan 16 kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringizga sunamiz sizlarga bu haftalik anglatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tuvandikicha أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي anglitishimizning siyrat qismida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi rasululloh bu boqqa o'zini ilib tom to'riga kelib bir tup tol soyasida holsirg'on peti o'zini tashladi va tomga yulinib o'ltirib nafsi ozroq joyiga tushirdi tortgan javri jafolarga ichi siqilganligini va uning ustiga birma odam iymon etib natija qozonolmaganligiga dili qattiq bahona tortganligini izhor qilib mashhur duosini Ağlatışımızın İslami davet kısmı da Әміріміз Mansur Мәнсур Акының фидаһи қарындашымыз Жабир Рахимахуллахның айласы қылған нәсиетіні хузурыңларға сұнымыз. bu бұл қарындашымыз тақрибан бір елден ашты жамааттың ва жамаатның мәсуллардан şu fidayilik әміретін талап қылған, өзі қайты-қайты өтініп талап қылған. Һәм өзі мен şu әміриятны үземнің пулы белән қылман деп қайты-қайты тырышқан bizdan qarindishimizdan qaytish talab qilishi va zo'rlashi bilan qarindishimiz ijozat berdi islomiy she'r qismida mujohid birodarimiz sobitning bugun nomli she'rini huzuringlarga sunamiz shoni shavkat toju taxt sening idi kofirning mas o'tar kuning hamroh sanga xor haqoratlar bugun tehi yetmay miros qilib qoldirding sen avlodlarga Lanet yagar nadan sana ətə ögün hətta. Hicrət xatirələri və sərgüzəştlər qismində Mücahid akımız Osman Hacının sərgüzəştisinin axirini huzuranlarga sunumuz. Müminin ki hayatı bu dünya bir azraq bir xuddi bir səfər qılğan adam azraq bir dem elib, ya bir usuluqunu qandırıb ketkenga o'xshash o'ltirgan bir hayoti dunyo o'g'achqa men buni faqat bu yerdagi turmushniki masalan uy qiyinchiligi deydimiz yo boshqa kiyim kechak yemak ichmak mana aslida vatannikiday bo'lmasin man hargiz bu yerda qiyinchilik his qilmabdimiz bizningki amaliy orzu qilayotgan narsa jannat kishish allohni roziligiga erishish shahidlar izlari sahifamizda mujohid birodarimiz zaidning shahid bo'lish oldida birodarlarga qilgan nasihitini huzuringlarga suramiz yana alloh taolo bu qalbiga jihod o'tini solgan jihod qilsam bo'ladi alloh taolo yo'lida jinimni bersam bo'ldi deb tug'an vatanimizniki shuncha ko'p birodarlarniki shuncha ko'p musulmonlar orasidan bizga shu hijrat yo'lini nisb qilibdi o'sha salomat yetib kelaverishimiz nisb qilibdi alloh taolo hammamizni bir qancha tunishlari bor shu vatanda qolib qolgan insonlar bilan jihod qilsam bo'ldi deb yashadi zar zar yig'lab alloh taologa yengib duo qilib tushadi qolib qolgan har xil sababni tufaylidan yo'l tufayli boshqa ovozliq maqola sahifamizda mujohid birodarimiz asadullohning jannat qizlari nomli maqolasining bir bo'ligini huzuringlarga sunamiz odamlar bu beofa dunyo haqida ko'p gap qilishadi yezishidi o'rganishidi va bilishidi kitoblarda yig'ilishlarda hikmat va she'rlarda eng ko'p e'tibor beriladigan mavzumi shu ammo bu hayotimiz oxirat hayoti oldida bir daqiqachilik bo'lolmaydi bu muddat shunchalik ozki xuddi bepoyon cho'lning bir zarrasi kabi yoki dengiz okeanining bir tomchi qatrisi kabi oz debmi mubolag'a qilolmaysiz jamoat ichidagi yangiliklar sahifamizda musha jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari الدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول الله uchinchi bosqich islom davlati makka sirtida rasululloh beisat ya'ni payg'ambarlik kelgan yilini 10. yili shavvol oyida rasululloh toifga chiqdi toif makkadan yuz kilometrda keladi rasululloh bu yo'lni ozod gardisi zayd ibn haris bilan birga boshdan oxiri piyoda bosdi u yo'l ustida har bir qabila manzilidan o'tsa ularni islomga da'vat qilib ammo ulardan birmi kishini qabul qilish asir ko'rinmaydi rasululloh bu safarining oxirgi nuqtasida toifga yetib berib saqif qabilasining sobiq boshlig'i amr ibn umayrning o'g'illari abdiyonayl masud va habiblar bilan ko'rishdi va ular bilan suhbatlashib ularni allohga iymon keltirishga chaqirdi bu chog'da ularning biri olloh seni payg'ambar qilib avatgan bo'lsa mani ko'rgin deb qo'lidagi kabining yutuq parchisini yirtib tashlagan yana birisi olloh payg'ambar qilishga sandan bo'lak odam topolmaganmidi dedi uchinchisi olloh bilan qasamki mening sanga gap qiladigan ig'zim yo'q agar sen rost payg'ambar bo'lsang sanga javob qaytirish men uchun xatarlik navodi yolg'onchi bo'lsang Mənim sənə gəp qilib yurishimning hojati yo'q Şunun shuning bilan rasululloh ular bilan suhbatini tutib o'rnidan turdi Ya ulardan bu ishni makkaliklardan sir tutishni o'tinib qo'yib bu yerdan chiqib ketdi rasululloh toifda o'n kun makka u bu jarayonda toiflarning nufuzli odimi deb qaralgan odamlarning hammasi bilan Və va uningga islom to'g'riliq so'zladi ki, ularning hammasi birdek yurtimizdan chiqib ket deyishib rasulullohga qo'pol radiyat qildi va uningga bir uchun yalang'och aktiblarni kushkirtib qo'ydi rasululloh toifdan chiqib ketmoqchi bo'lib edi bu yalang'och askilar va yuzsiz qo'l cho'ri dashqonlar uning keyniga kirib olib cho'qqa silishib tillashqa boshladi hatto texima asabiylashib yo'lning ikki chetiga kishilar uqib yoki uqmay yig'ilib sap tortib turishib idilg'a kalgini bir tarafdan tashkil etganini aytib ig'izdan chiqqisiz sat gaplarni qilib rasulullohga haqorat qildi ular rasulullohning put ezangiligiga tosh to'qmoqlarni etib yerildi hatto uning kashi qonga to'ldi zayd ibn Haris rasulullohga qayondan zarba kelsa shu tarafga o'tib o'zini qalqon qilib rasulullohni qo'ydi hatto uningmi kalla bostiri yerilib necha yeri etib ketdi bu aqlsiz badbaxtlar davomli shundoq xumsilik qilib toifdan to'rt kilometr yiroqlikdagi utba va shaybalarning beg'ig'icha qo'g'lab keldi rasululloh noiti taslikda dili uzilib qolay deganda bu boqqa kirayoldi rasululloh makkaliklarning igilik doirasiga kirib olgandan keyin undan bu noahli shumpeshonlar qaytib ketishdi rasululloh bu boqqa o'zini ilib там төбеге келіп бүркіп тал сайысыда алсырған петі өзіне тастады va qamg'i yo'lni bo'ldirib nafsi ozroq joyiga tushirdi tortgan javri jafolarga ichi siqilganligini va uning ustiga birma odam iymon etib natija qozonolmaganligiga dili qattiq ahonat tortganligini izhor qilib mashhur duosini o'qidi ey olloh man sanga o'zimning kuch quvvatsiz ojizligimni amalsiz qolganligimni va xalqlar orasida xoruzzor bo'lganligini shikoyat qildi ey mehribon alloh sen ojizlarning parvardigoridirsan va menimi parvardigorimdirsan meni kimga topshirsan meni yiroqqimi ya'ni notunish yotqimi yoki mening ishimga chang solib olgan dushmangimi agar sening manga g'azabing bo'lmasa hech vaqasi yo'q lekin sening tinch omonlik ato qilishing menga hammadan chong kamchilikdir qorong'u zulmatlarni yuritgan dunyo oxiratni ishini boshqargan ulug' zotining nuri bilan mana g'azabini tegishidan yoki men seni jazolashimga uchrab qolishimdan panoh tilayman yomon ishlardan saqlanish yaxshi ishlarga muvaffaq bo'lish faqat seni yordaming bilan mumkindir ey olloh bog' egillari rasulullohning ahvolini ko'rib ichsi va addas ismli bir xristian chaqiruvni chaqirdi rasulullohga bir sat uzum opirib berishga buyurdi abbos uzumni uzib kelib rasulullohning oldida qo'yuvdi rasululloh uzumni bismillah deb qo'l uzadi va ondan yeyishga boshladi buni anglagan abbos bu so'zni bu yerning odamlari demaydi degan edi rasululloh uni sening yurting qayer qaysi dinga e'tiqod qilasan deb so'radi abbos man o'zim xristianman naynivodin deb javob rasululloh solih bandi Юнус ибн mattoning yurtida ekansan dedi abbos yunus ibn mattoni qandoq bilasan deb so'radi rasululloh u degan mening maslakdosh qarindishim bo'ladi u bu payg'ambar bo'lgan manmi payg'ambar deb javob abbos buni anglab rasulullohning bo'yniga silib ikki bostirg'i suyibdi oyog'iga yiqilib tutlarni quchoqlab o'zining cho'nqur hurmat tuyg'usini bildi bu chog'da abiyaning o'g'illari bir biriga qarashib mana qara u chaqirini buzib bergani qo'pdi deyishdi abbos qaytib kelgudi ular abbosga qo'ya seni bu nima qilg'ining deb abbos ularga tushundi ho'jidor yer yuzida bu odamdan ulug' kishi yo'q u menga payg'ambardan o'ziga odam bilmaydigan bir ishni xabar qildi dedi ular abbos ey abbos u seni o'z diningdan yuz o'rtib qo'ymasin har qachon sening dining uning dinidan yaxshi deb nasihat qilishdi rasululloh dog'dan chiqib makkaga qarab u nihoyatda dili siniq g'amgin parishon edi u bir chog'da qarnul manozil degan yerga edi alloh uningga jibril alayhissalomning tog' muattil farishtasi bilan makkaliklarni ahshabaynga bostirishga maslahat solishqagan imom buxoriy vaqaning tafsilotini urva ibn zubayr roziyallohu anhu orqali oisha roziyallohu anhodan rivoyat qildi oishaning urvaga so'zlab berishicha u rasulullohga mulla ey rasululloh Sana Uhud urushidagidan deshvarroq bir kun kelganmi? Rasululloh ularga javob berdi. Men sening qalmoq tarafidan shundoq og'ir kulfatlar kelibmanki, uning menga nisbatan eng og'ir bo'lgani Aqaba kunidagi ish bo'ldi. Men u chog'da Abdiya Layl ibn Kulolga meni himoyasiga ilislab turgan edim. U mening iltimosimni qabul qilmadi. Shuning bilan men qattiq qayg'u alam ichida qaysi yoqqa mong'inimni ong'irolmay yurib ketdim. bir hazodan keyin hushimga kelsam qarnus saal ya'ni hozirgi qarnul manozilga kelib qoldim beshimni ko'tarsam bir parcha bulut ustimda manga soya tashlab turibdi qarasam uningda jibril turibdi u manga nido qilib ey muhammad olloh sening qavmingning sana degan so'zlarini va sana qaytirgan qo'pol raddiyalarni albatta angla va sana tog' muakkili farishtalarini bo'ysundirib avatdi Beni yüzün halıqan çıqı buyurun. Şunun bilen lağa tağ muaddili pariştisi meyda kıldı. Ya salam berip etti ki, Ey muhammad ahvol shu nimani halaysan, Məkkədəki abu Qubays tog'i bilan onun o'rnidagi Qayon tog'ini dilkintirmang. Mən man balki man allohdan ularni bugün allohni bir bo'lib ibodat qiladigan sherik keltirmaydigan avlodlarni vujudga keltirishni umid qilmang dedi rasulullohning bu javobida uning tanbasiz siz begona shaxsiyati kishi to'lib yod bo'lmaydigan oliyjanob axloq fazilati insonparvar allohlikligi ko'rinib turibdi bu chog'da rasululloh qayta o'shaga kelgandek va bir oz umidvorlikka tushindi yetti qat osmonning ustiga kelgan bu g'aybiy yordam va madadlar bilan uning qalbi yo'lini taslim رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى Aziz radio anlıqıcı qərindaşlar, أميرمز عبد الله Mənsur Akının نسيت bolsun.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 sallallahu aleyhi ve sellem'ə Allah'ın salamı və bütün mədiyə məqtaşlar olsun. Allah təala Qurani Kərimdə bunda deyir: "İnna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun." Allah təala mana bu ayət kərimdə müminlərə xitab qılıb durub, yəni Allah yolunda cihad qılğıcı mücahidlərə xitab qılıb durub, Allah təala kishilarning mo'minlarning jini va meli badaliga ularga jannatni berdi ya'ni ular jini va melini sarf qilish orqali alloh taoloning jannatiga erishdi jannatini sotib oldi mana bular mana bu mujohid guruhlar olloh yo'lida urush qiladi alloh yo'lida urush qilish jarayonida o'ltiradi va o'ltiriladi alhamdulillah mana biz alloh taoloning mana bu oyatiga amal qilish yuzisidan shu yerda jihozimizda turibdiq muhojir mujohid bo'lib yashab turibdiq alloh taolo qarindoshlarimizni hamma amallarini qabul qilsin mana bu jabir qarindoshimiz alhamdulillah jamoatimizning ichida mayli meli bilan bo'lsin mayli jeni bilan bo'lsin hech narsasini oyimay olloh yo'liga hech narsasini faqat oyimay olloh yo'lida jihod qilgan sodiq sodiq qarindoshlarimizni inshaalloh mana bu qarindoshimiz taqriban bir yildan oshdi jamoatdan va jamoatning mas'ullaridan shu fidoyilik amaliyatini talab qilgan o'zi qayta qayta o'tinib talab qilgan ham o'zi man shu amaliyatni o'zimning puli bilan qilaman deb qayta qayta tirishgan qarindoshimiz biz ham qarindishimizdan qayta talab qilishi va zo'rlashi bilan qarindishimizga ijozat berdik qarindishimiz alhamdulillah shuncha uzoq vaqt so'rildi bu ish shunda vaqtda ham allohga bergan ahdisiga va bizga bergan bayitiga qilcha shak qilmasdan qilcha ishkilanmasdan allohni yo'lida sodiq iymoni bilan alhamdulillah mana bir necha kun bo'ldi bu alloh taologa muloqot bo'ldi mana biz shu sababdan shu nimada turayotgan qarindoshlarimiz yana jabir qarindishimizning inisi nur muhammad va ayol bolvoqilari hammanglarni tabriklaymiz alloh muborak qilsin hammanglarni inshaalloh qarindoshimiz allohning darajasiga uzashdi alloh taolo qarindishimizga changliki osmon zimin bo'lgan shu jannatlarda yerlashtirsin qarindishimizni va qarindishimizdan keyin qolgan mana bu qarindishimizning izbosarlarini alloh taolo eng yaxshi ravishda tarbiyalangan ya'ni dadasini izini bosadigan dadasiga izbosar bo'ladigan mujohid va mujohidalarni qilib bersin alloh taolo Şu borada biz mana bu qarindishimizniki ayoli va bolavoqilardan o'tinib so'raymiz qarindoshlar sabr qilinglar bizning yo'limiz ya'ni bizning allohga bergan va'dimiz ya'ni jannatga bo'lgan ishonchimiz do'zaxdan yaroqlishdan bo'lgan andishimiz mana şu kunda isbotlanadi mana biz allohga haqiqiy ravishda iymon etdik Allah taolo bizni jihod qilishga buyurdi Allah taolo bizga pul va pul va milimizni va jinimizni sarf qilishga buyurdi alhamdulillah jobir qarindishimiz mana o'zini jinini va milini sarf qilib alloh taoloning yo'lida ya'ni haqiqiy qilcha ikkilanmasdan shuncha vaqt uzarsa ham va'dasiga vafo qilib alloh taologa muloqot bo'ldi alhamdulillah mana bu biz bundoq qarindoshlarimizni ya'ni dinning xizmati uchun hech nimasini aymaydigan hatto qinini jinini ham aymaydigan hech narsaga qarab qolmaydigan mana bunday qarindoshlarimizni faxrlanamiz mana islom qo'rg'oni mana shunday qarindoshlarning qinining aralashmasi bilan qo'polib chiqadi mana islom yo'li va islom darixi mana shunday qarindoshlarimizni qini bilan ko'playdi alloh taolo hammamizni mana bu qarindoshimizni ish amallarini ugunishga nasib qilsin va qarindoshimizni ahli tavobatlarga sabr saboqliq bersin inshaalloh sabr qilinglar sizlarning inshaalloh alloh taolo sizlarga jannatni va'da qilgan yana alloh taolo inshaalloh allohning yo'lida jinini bergan milini sarf qilgan kishilarga hatto tavratda ham bu va'da haq deb keltirdi alloh taolo mana bu va'da chuqur inshaalloh ishga oshidir ya'ni qandoq kishi tanini va milini birib alloh yo'lida jannatni izlayman deydi ekan alloh taolo buni tini va milini ilish badaliga uni jannat bilan mukofotlaydi alloh taolodan o'tinib so'raymiz alloh taolo qarindishimiz jobirni o'zi yaxshi ko'rgan kamini shu jannatlarda yerlashtirsin alloh taolo qarindishimizning gunohlarini mag'firat qilsin oila tavbatlarga sabr saboqlik bersin inshaalloh bu yo'limiz bu bizniki tutmayotgan yo'limiz mana shunday shahidlarni qani bilan davomlashidir va islomning nusrati islomning g'albisi mana shu qarindoshlarning qiniga muhtoj mana hozir shunday muhtoj holatda turliq alhamdulillah qarindoshimiz afg'oniston murtadlarga qarshi alhamdulillah unumli bir fidoyi amaliyatni qilib alhamdulillah allohni dargohiga o'zidi mana bu albatta qilinishimizni ixlosi va taqvosiga berilgan inom inshaalloh mana biz ko'rdik nurg'un birodarlar mana shundaq amaliyotga kirib ketib o'zi saq chiqib boshqa birodarlar shay to'p kelgan ahvollarni ham qarab anglab turibdi alhamdulillah Allah taolo mana bu qilinishimizga allohga muloqot bo'lishga muvaffaq qildi shuning buning uchun biz yana oxirida o'kinib so'raymiz qarindoshimiz ayoli va bolavaqilari va qarindishimiz nurmuhammad sabr qilinglar inshaalloh alloh taolo qarindishimizni shafoatiga sizlarni muyassar qilsin qarindishimiz sizlarni shafoat bilan turkisin inshaalloh bu shahidlarga berilgan fazilat ya'ni shahidlar o'zini urug'qonlari va avlodlaridan yetmish kishiga shafoat qiladi alhamdulillah sizlar allohning jannatini umid holatda sabr qilinglar وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Aziz radio anglag'uchi qarindoshlar, diqqatinglar islomiy she'rda bo'lsin. Musibatlar keldi boshqa, musibatdor men bugun. Ey Muhammad, ummati dining g'irib bo'ldi bugun. Budin g'irib mashriq boshlab toki ketar mag'rib tomon. Hozir tutar butkul olam menga hamroh bo'lib bugun. nur tarqitib bu olamga misli quyosh parlig'on islom nuri chaqnar baksus dunyo guristondur bugun haqqoniyat bo'lg'ash dining zolim bo'lgan idi vayron ming ming afsus lekin zulm ravaj topdi haryon bugun hayotliqda tetib lazzat yashar eding ichra izzat isit holing xorliq to'ni kayguzildi sanga bugun shariatni tadbiq qilib ajdodlaring idi hokim hokimliqing qo'ldan ketdi bo'lib qolding mahkum bugun shoni shavkat toju taxt sening idi kofir ningmas o'tar kuning hamroh sanga xor haqoratlar bugun tehi yetmay miros qilib qoldirding san avlodlarga la'nat yog'ar nodon sanga ata o'gun hatto bugun qonlar oqqan bu din uchun minglab minglab o'g'lonlardan shu shahidlar qonlariga sen xiyonatkor bugun kuyar qur'on kuyar qur'on yo'q buningdan cho'ng ahonat kitobimdir qur'on degan quruq davo qoldi bugun masxara bo'p rasululloh kulki bo'lsa kofirlarga ota onam pido bo'lsin degan erkak qini bugun tog'ut basti qudusingni qo'shib yana jub haramni bu numusni tarixingga o'z qo'lingda yozding bugun o'g'il qizing mahbusliqda qinar kofir qilar zora zarra fikr qilmaysan hech o'z g'imingda yurding bugun ular edi jigar parang yurukingning bir parchasi lekin so'ygach san dunyoni dunyo afzal san chun bugun shuncha xatar kelsa boshqa hech uyg'onay demaysan desa uyqu man gumonda balki o'lding san bugun qani javob berib boqqin san islomni so'ydingmi hayya alal jihod desa san uyingda qolding bugun aziz radio anglag'ich qarindoshlar diqqatinglar hijrat xotirlarida bo'lsin yana biri bizniki ba'zan birodarlarimiz ba'zan ahli ilmlarimiz biya kami biyaniki xəbərini radiodan, internetdən anlab, bunda kafirinin ki, bunda ilğar texniki var çıxdı, cihad qılmasın, cihadın azıq keçikdisi butkən də bəzi buradır, tülpünüm şunda digən buldu. Yine mən öldüm ki, aşı buradır, mişəyə bir kəgən bolsun, indi kafirinin ki, ilğar texnikisini ki, qançilək bir Allah'ın təqdirinin aldığı qançilək vurulba yoxluğun, küzüqlən bir kögən bolsun, yaxı düşünüb dedib, shunda umid qildim birodarni kelgan bo'lsa deb bizachi birinchi qatim bombardimon bo'lganda kofirlar e'lon qiluvchi o'n odam o'ldi deb shunda e'lon qildi bizni hmm. hattoki bizning ashyoda yotqinimizni hammamizni ularga hisoblab o'n odamni o'ltirdik degan o'n vaqtsi jami ikki odam shahid bo'ldi ikki bilan zaxm bo'ldik bu ikkinimiz inshaalloh allohni rahmati bilan sog' salomat saqlab ketdik buni Herkiz bu kapırlı oyluğanday bu insanın ki bu ahirleşini Allah alloh taqdiri azlida bitib bu bo'lg'achqa u kapırlı har qandoq bir yuqur texnik bilan bizni qaslagan bo'lsinmi bu qaslash taqdirimizni hargiz buni burun oldiga suranmayotgan navbatdandikidan shuni umid qilib qotma agar shuni bizni muhimda holatni bilgan bo'lsa ba'zi birodarlarimiz qo'rqmaydi chiqadi mishaligida xuddi vatandagi birodarimiz xuddi afg'onistonga chiqqan xuddi ulamniki qishqa kelib qolgandagiday ulam tarafga mong'anligiday his qilgan bo'la hargiz biz o'ylaganda u o'ylaganda emas bu shehidlikning qattiq tasqit qilganligi miyaga chiqib texini uni yaxshi tushandim bu hmm. insonninki ya'ni <clears throat> vatandagilar buni yaxshi o'ylab baqsa bu afg'onistonga ketish yoki bu kofir bilan jihod qilish bu insonninki <clears throat> ikki tosh to'shqizitgan shunday bir ish deb o'ylab o'ylagan fikrning xatoligini sizitgan berdi chunki ali roziyallohu anhu vatanda bilan mashhur bo'libdi bu kishi <clears throat> qanday yerda bir kofir bilan yakkama yakka urushsa shu kishi oldiga chiqib shunda urushgan bo'lsami roziyallohu anhuniki shehidlik vaqti soati kamigachga qirg'inchiqda shehid o'tgan hammamizga ma'lum shuni vatandagi birodarlarimizning bu jihod qilsak biz tez shehidlab ketmizkan bu uzun umr ko'p deb bunda tushunib qolmay allohni jihod ziminga chiqishini tilab yana o'zi amaliy harakat qilib mishaga chiqib bir kofirlar bilan ro'bro turib bir jihod qilsa ekan deb vatandagi do'st birodarlarni shundoq o'yladim vatanda bo'lib qolsa vatanda uydan chiqsaqlamkin o'zingizniki mashinangiz bor boshqa yaxshi turmush sharoitingiz bor endi bu yerga kelsa mushkulroq ammo siz o'sha kelgandan keyin bir sharoit yoki boshqa jihatlarda o'zingizga nisbatan qiyinchilik his qildingizmi endi bizga turmush jihati miyada ozroq qiyinchilik bo'lasimi bizningki mo'minningki hayoti bu dunyo ozroq bir xuddi bir safar qilgan odam ozroq bir dam ilib yoki usuluqini qondirib ketganga o'xshash o'ltirgan bir hayoti dunyo bo'lgachqa men buni faqat bu yerdagi turmushningki masalan uy qiyinchiligi deymiz yo boshqa kiyim kechak yemak ichmak mana aslida vatannikiday bo'lmasin man hargiz bu yerda qiyinchilik his qilmabdimiz hamma bizningki amaliy orzu qilayotgan narsa jannat kishish allohning roziligiga erishish bo'lgandekan mana bu yerdagi turmushniki bir qiyinchiliqu yo'qku bu yerda shundoq bo'lsin vatannikiday bo'lmasinmi yana buni man hargiz bir ko'zimga hozir qiyinchilik vətəni bir yerə valsaq, maşınla batırız, miyədə, əməliyyat cəryanında 5-6 saat, bəzi uzaq yaq əməliyyat qılsaq 7-8 saat yol mənəb qılsamı indi buna fəqət bir vətəndə olğan bolsa bunda maşındakı mənadım degen nəsini Allahın rəhmətindən qəlbimə əkib baxmaqdı. Bunun da qəlbimdə üzəmni nadir bir bəxtlik isqitlanım bolsa bir mücahiddi bilan turmush kechirguv nisib qilibdi bu umrimning oxirini alloh bi shahodat bilan oxirlashtirsa amallarimning oxirini alloh bi ahli jannatning amallari bilan oxirlashtirsa so'zimning oxirini alloh la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan kalimadan oxirlashtirsa deb muhuni orzu qilma faqat bu yerdagi ba'zan bir turmush jihatlida kallamizni o'tgan qiyinchiliklar aytib Allah'ın rahmetinden qiyinchilik his qildim hatto inshaalloh bundan boshqa vatanda bazı do'st birodarlarimiz bo'lib qolsa ularniki dunyoga shunday berilib ketganlar bo'lishi mumkin ko'p pulni topgan bo'lsinmi yana alloh yo'lida sarf qilmaydigan o'ylarlar bo'lishi mumkin shularga nisbatan qanday bir tarbiya yoki bo'lmasa boshqa ko'nglingizdagi gap so'zlar bormi vatanda ee, nurg'un birodarlarimiz bor bu birodarlarimiz hamda o'nglisam man ketgandan keyin ko'p bepul tepib yaxshi bayasha turmushda bo'lib ketibdi shu birodarlardan orzu qutqinim bu birodarlar bir pulusi va birodarlarim bo'lsa bir pullarni alloh yo'lida hajligil allohni tilasa ham amaliy harakat qilsa o'zim bu bu dunyoda qancha bir bayasha turmush kechirsakmi bu qiyomatga selishtirgan chog'da ozg'ina bir hayot bu bu dunyo hayoti qisqagina bir hayot pulisi bor birodarlarim ag'acham pul bo'lsa olloh yo'lida haj etmaman deb shunda bu dunyoning havoyi havasligi birlib ketmasdan bu insonning umri g'ayibkan bir yil umr kuramdimi o'n yil umr kuramdimi olloh bilibdi hozir bu jihod hijratni kechiktiribdimi deb muhini bir tushunib bir tizdin bir harakat qilib allohning bir jihad hijrat ne'matini qo'lga keltirish uchun allohdan duo qilish bilan birga bir harakat qilib alloh do'st birodarlarini bir achiqsa birodarlar bunda g'aflatda qolmasa deb shuni o'ylaydimi yana man burun shunday o'ylaydim pul bo'lsin alloh yo'lida xayrga butig'i deb yana vatandagi birodarlarimni mushu tushunchasiga raddiya berishni o'ylaydimi hamda inson alloh yordam qilmasa biz hech qanday ishni qilg'ili bo'lmayotganligini ba'zi olimlar desin biz uzaki tushunibmiz ekan uzamni misol qilsam pul mollarim bo'lsa alloh yo'lida qachon xayli og'il bo'libdiu deb shunda dedim endi bu pul mol bo'lgan bilan insonninki qalbini olloh boshqurib turgan bo'lg'achqa bu olloh yo'lida pul mol qo'lingda bo'lgan bilan bu yerga xaylimakni intayin taslikini mushini his qildim бұрын пұлмал болсақ ақманның хайлеп ағыл отты деген түшенжемге мен мияге шыққаннан кейін бірдіне шыққаттан тәуе қылдым бұл инсанның қалбіне алла өзгертіп алса қанша пұл болған бола ма мәселен нече миллион пұлы сол адам бар ғой бәзілер закатнан бәметқа қазір мужахидтеріміз ғой шунша ықтизат лазым болап тұрып алса ма мәселен уәттанді бір уақыт тамағын төрт бес көй бір көй жеп жатқан бұл адамымыз пұл шыққатынын айтқан Şun birodarlarimizningki haqiqatan Izzat Osman Alloh yo'lida xayriyalikmi deb bunda yuragi to'mbulab qolmasdan qo'ldagi iqtizotni Alloh yo'lida xayrlashni Alloh nisb qilish shuningga Alloh yordam qilish to'g'risida duo qilish bilan birga bir amaliy harakat qilishni birodarlarimdan shuni o'tinaman aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar shahidlar izlarida bo'lsin يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده alloh taologa cheksiz hamdu sanolar bo'lsin payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallamga bir salomlar bo'lsin hammamizniki hijrat qilib chiqqanimiz va uzoq bo'lmadi ya'ni bizning kallamizdan tahi vatanlarda qaysi xil holatda nima ishlarni qilib yurganligimiz ko'z oldimizdan ketmadi tag'in hozir o'ylab boqsak bo'ldi vatanlar nima ish qilib yurgan u yerni qanchalik orzu qilgan shularga borsa bu manda bundoq qilib ketsin biz nima bilan ko'nglimiz bitganimizniki e, o'ziga ayon ya'ni alloh taolo shu vatanda men musulmon men musulmon deb musulmonlik da'vosini qilayotgan nurg'un kishilar orasidan bizni hidoyat qilib qalbimizga bir jihod o'rni sotdi alloh taolo qur'oni karim shunday dedi jihod sizlarga farz qilindi va sizlar uni yoqtirmaysizlar yaxshi ko'rmaysizlar dedi alloh alloh taolo o'zi shundoq dedi biz bu alloh taolo yo'li jihod qilishni biz izlab alloh taolo yo'lida bir jihod qilay deb allohni roziligini deb o'sha yerga hijrat qilgan bir eng avval shu istakni qalbimizga alloh taolo sotdi alhamdulillah ya'ni ko'plagan kishilarninki qalbida hijrat qilay shu alloh taoloning yo'lida fizabillah bir jihod qilay degan bu o'y chirpichqiliq emas buning shukur qilishimiz kerak ya'ni shu nurg'un kishilar ichidan qalbimizga shu jihod o'tini sog'inib bizga berilgan katta bir ne'mat bu yana alloh taolo bu qalbiga jihod o'tini sog'in jihod qilsam bo'libdi alloh taolo yo'lida jinimni bersam bo'ldi deb tug'an vatanimizniki shuncha ko'p birodarlarniki shuncha ko'p musulmonlar orasidan bizga shu hijrat yo'lini nisib qilibdi o'sha sog' salomat yetib kelaverishimiz nisib qilibdi alloh taolo hammamizning bir qanchaga tunishlari bor aqchan shu vatanda qolib qolgan musulmonlar bilan cihat qilsam bo'ldi deb ashadi zar zar yig'lab alloh taologa yeminib dua qilib şu yerda qolib qolgan har xil sabab tufaylidan yo'l tufayli boshqa sabab tufaylidan shu jihod maydoniga kelolmayotgan nurg'un birodarlarimiz bor bu bizim bu yerga kelganimiz lan, bu Hemimiz öyle baksak oldu. Biz keldik, Allah Teala bizi teyya öğlen verdi bir yerde. Biz gelip lan hiç kanda birimiz yok. Nerede yatağıma, nerede konağıma, koskamı nimiyeme. Dünyalıkın gımını Allah Teala götürüp koydu. Elhamdülillah. Yani müşeye kilişini arzu kılıvatkan şu küp içileri şıklap, müşeye istinep, tirişivatkan şu braterlerini göz aldığımızda keltirip baksak oldu. Bu bizning bu yerga chiqqanimiz alloh taoloning bizning bu yerga yetib kelaverishimiz nasib qilgani u hargizim bizniki u hijrat maydoniga jihod maydoniga kelolmay alloh taologa yilinib yig'layotgan u birodarlardan yo biz yerimizning ortiqligini u ekanligini hargiz bildirmaydi bu faqat alloh taolo bizni sinig'iz kelibdi alloh taoloni ham o'sha bandan bir tilovatida bir jihod qilsam bo'ldi alloh taolo yo'lida hijrat qilsam bo'ldi deb qalbiga puxta o'sha bandani bir beray qani o'sha hijrat ibitni beray shuning uchun shu jihod maydoniga olib borib qo'yay nima ish qildim o'sha bandadan bir ko'ray deb alloh taolo bizni sinash uchun bu yerga kelib keldi faqat mana hozir alloh taolo yo'lda hijrat qildik alhamdulillah hijrat zimmina kelib oldik hozir alloh taolo yo'lida jihod qilamiz kofirlar bilan jang qilamiz deb shu ugunib o'tiribdi hozir mana iadat bosqichida demak hozir biz jihodni o'rganyapmiz miyada jihodni qanday qilamiz nimbilar qilamiz shu ilgari sahobalar yochoq etib o'qitib ot minib chift mashq qilgan bo'lsa alhamdulillah biz ming tal yochoq otli xodimni qishakasi bir pikant tutib qo'ysa bizga yaqin kelinmaydi shunday katta bir naslni qo'limizga alloh taolo berdi buni shukur qilishimiz kerak bu ne'matlarni bergan chog'da biz endi buni bugun ichki qilsak buni ishlatishni qandoq bir alloh taolo yo'lida qo'llanishni o'rganishga buning usluq qilsak bu katta noshukurlik qilib qolgan bo'lamiz ya'ni alloh taolo kishilarga har xil ne'matlarni berdi ekan alloh taolo shu har xil ne'matlarni ichida e, bizga bu ne'matni beribdi buning shukur aytishimiz kerak shukuranasini qanday aytamiz degan chog'da har bir ne'matning shukuranasiga shu jismning o'zining jismidan bo'lishi gerek. Yani bir kishiga Allah taolo pul bergan bo'lsa u kishiga shu pullarni alloh taolo yo'lida sarf qilish pulni zakatini berish yaşlılık yo'llarga ishiltish mana bu shuni qilolsa alloh taolo bergan mol şükür shukrasini aytgan bo'libdi Allah taolo bizga bu ibadat ibaret bu ne'matni Allah alloh taolo şükür anısını biz keç qılmay təhccüd namaz oxub qoyuş bilan ada qılanmaymız bunu. Yoki toxtamay ruz qoyuş bilan bunu da ada qılanmaymız. Hətta bu adət bununki şükranəsini bəlkə hazırla müştürqimiz cüğür birib aldansa qoyub ha bu idat qılmaylan içib bir şey tökütə deyib onda qılıb ada qılanmaslığımız mümkün. Çünki biz Allah Taala muşu fürsətni verdi Bu fürsətdən özümüz qurbatımızdan yetiş faydalanıb Allah taoloning yo'lida qurbitimizni yetish tayyorlik qila olsak endikiza bu idatda iborat bu ne'matniki shukrasini ayta olishimiz mumkin aldığımızda oldimizda nurg'un mushkulotlar kutib turibdi ma birodarlik jang jihod maydoniga berib keldi amniyatlarga va'da odamni qalbining qanday bo'lib ketganligini budan deb berdi shu biz her bir fursatni Belki müşahede Bayağı da gom gom etrafımızda bir nesil çıktı, işimiz için ayrıplan uçup yürüp, belki meşeri meydanda çoğurup aynı vatkısı gommadı bir tal bombadan biz çıkıp partlap bir şey dök geçişimiz mümkün. Öyle öyle otağımız dökmezden justin biz olsa oldu. Şey dök geçişimiz mümkün. Şimdi kaçan şey dök geçişimiz özümüzde namalım boğan için hiç kasımız diyemez ben er şey dök gitme. Ertesi yaşayalayma. yoki risolat kichik yashay hech kim deyolmaydi shunga har bir vaqtda qo'limizda alloh taoloning qo'limizga bergan shu ne'matlardan unumli foydalanib shuni shukrasini aytib o'tsak alloh taolo noshukur bandalarni qatoridan bo'lmasligi mumkin alloh taolodan shuni umid qilamiz shunga valloh qilgan tavsiyarim ya'ni bu alloh taoloning bizga bergan bu ibodat bu ne'matiniga to'liq ado qilish uchun o'zimizniki barcha bir iqtidorini barcha kuch qudratini shuni chiqarib ta'lim tarbiyani bir yaxshi olsak bugungi ishlarni oxirlashtiraylik boshqa vatanlikka bir da'vat bo'lsa وبقاء لا يزول يومها ماذا نقول يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال كلهم شر وبال إلا من نال القبول Aziz radio anglagıcı qarindoshlar, diqqatinglar Jannat qizlari nomli maqolaning bir bo'ligida bo'lsin. يا خاطب الحور الحسان وطالبا بوصالهن بجنة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم جنات قزلري الطوري أسد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا Müminlərə onların Allahın böyük ihsanı erişdiğindən xoş xəbər verdim. Surə Ahzab 47-ci ayət. Rahmeti kən və çəksiz fəzil egisi bolğan intayin mehribon robbimizni ham sanolar bilan madhiylaymiz elchilarning oxiri odamzodning eng yaxshi bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durust salomlar aytamiz aziz birodarim bu kitobcham siz va sizning birodarlaringiz uchundir alloh sizni va birodarlaringizni o'z rahmatiga turksin va ko'nglingizdan orzu qilayotgandanmo ziyoda ko'p ne'matlarga ko'msin hammamizni o'zining suyimlik bandlariga atagan buyuk ziyofat maishat hovlisi bo'lgan ko'rkam jannatidan mahrum qilmasin keling hamda sizga oxirat dunyosining go'zal oqibatlarini bayon qilay va sizga ham shu ne'matlarni tilay odamlar bu bevafo dunyo haqida ko'p gap qilishdi yezishidu o'rganishidi va bilishidi kitoblarda yig'ilishlarda hikmat va she'rlarda eng ko'p e'tibor beriladigan mavzumi shu ammo bu hayotimiz oxirat hayoti oldida bir daqiqachilik bo'lolmaydi bu muddat shunchalik ozki xuddi bepoyon cho'lning bir zarrasi kabi yoki dengiz okeanining bir tomchi qatrisi kabi oz debmi qila qilolmaysiz chunki buning o'z ayni misoli yo'q biz chaklik hayotning shohidi bo'lib turibdi ammo cheksiz hayotdan bahramand bo'lmoqcha buni cheklik aqlimizga sig'dirolmaymiz bir kuni dunyoning ellik ming yilga tang bo'ladigan qiyomat kunida tik turgan odamzod qarta alloh subhanava taolo bundoq deydi قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين الله ularga ziminda qancha yil turdinglar deydi mo'minun deb masxarlik savol qo'yildi shunchalik uzun umr ko'rganlar قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين ular bir kun yoki bir kundan oz turdik deyishadi ular bundoq oz yashagani yo'q balki cheksiz hayotga ro'bro bo'lganlik uchun hozir bizga uzun ko'ringan dunyo bir daqiqachilik arzimas bo'lib qoldi xolos ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda ular dunyoda go'yo bir birdamla turgandek his qildik bu qur'on sizlarga tabliğdir faqat fosiq qavmlar halok qilinadi shundoq ekan keling arzimaslar sizlardan emas asli hayotdan so'z qilaylik asli diyonning aslisidan so'z qilaylik lazzatidan so'z qilaylik man tanlagan bu mavzu qur'on hadisda uchraydigan odamlar orasida onda sonda anglanib qoladigan arab tilidan xabardor birodarlarimiz kitobdan o'qib tarjim qilishda o'yinadigan o'zlar bo'lsa sinchilab diqqat bilan o'qiydigan hamda mujohidlarni to'lim qiziqtiradigan jannat qizlari haqidadir shuni unutmangki jannat qizlari qism bo'ldi birinchisi bir onda jannatga yotqilgan hur ayillardir ikkinchisi o'z amali bilan shu maqomga shu o'ringa erishgan dünyadaki mo'mina ayollardir ular ko'plagan kamchiliklarni tashlab keldi albatta kamchiliklardan xoli bo'lish nodir ve yaxshiroqdir bu mavzuni tanlashdagi maqsadim bugungi kunda nurg'un musulmonlar o'limdan qo'rqqanligi shu sabab kofirlarda jur'at paydo bo'lib hatto insoniylik chekidan o'tib ketganligidir iymon ahli o'zini chorasiz deb hiyla bo'shliqidan o'zining muqaddas burchi hisoblangan jihod sepidan bakla orqada qoldi dunyodagi past narsalarga oldinib islomning asos maqsadidan burilib kirib qolish tang yashash maqsadida intayin ko'p qadr qimmatlarda ayrilib qolganligidan ma'nsiz va xor hayotga rozi bo'lgandek bir amallarni qilib kun o'tkazayotganligidan afsunib inshaalloh shahid bo'lsam bir ular mening savobimdan alloh taoloni rahmatiga sazori bo'lsa degan niyatda qur'on va hadis chaqirayotgan tiriklik manbasi hisoblanmish shahidlik bo'lgan ishtiyoqning texim ziyod bo'lishi uchun jannat qizlari haqida qo'limdan kelishcha e'tiboringlarga havola qildim o'ylaymanki bu sahiflarni o'qish bilan o'zingizni qiziqtirgan ba'zi savollarga javob toparsiz yoki ozgina bo'lsinmi oxirat haqida o'ylanishingizga sabab bo'lar inshaalloh باللسان وطالبا وطالبا بوصالهن بجنة الرحمن aziz radio tinglovchi qarindoshlar diqqatinglar jamoatimiz ichidagi yangiliklarda bo'lsin islom ovozi tashviqot markazi tarafidan mujohid birodarimiz abdusalomning imonning halovati nomli uyg'urcha da'vat filmi amir ma'ruf mas'uli ibrohimning islomdagi do'stlik va dushmanlik aqidasi to'g'risida qilgan da'vat filmi osmon botirning ibrohim alayhissalomning yo'li nomli qozoqcha da'vat filmi ishlanib tarqitildi aziz radioanglug'uchi qarindoshlar diqqatinglar xalqaro va rayon xabarlarida bo'lsin mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qurol edi shimoliy vaziristonda murtat askarlar mujohidlarimiz tarafidan hujum uchirdi shimoliy vaziristonning merali rayonida askar yo'tkayotgan murtat askarlar mujohidlarimiz tarafidan bir necha qatim mina hujumiga uchirgan kofirlarning ma'lumotlaridan ko'ra birinchi qatimliq mina hujumida bir murtad askar o'lib to'rti yaralangan yana bir qatimliq hujumda o'n olti murtad askar o'lgan va nurg'unlari yaralangan bo'lib ammo shu yerli xalqning ma'lumotidan ma'lum bo'lishicha o'lgan va yaralanganlarning soni uningdan ko'p ekanligi ilgari surilmoqda bu hujumdan keyin asabiylashgan murtat askarlar shu atrofdagi begunoh xalqni qalaymiqan o'qqa tutib bir necha musulmon qarindoshimizni etib shahid qilgan va necha kishini tutib ketgan to'p bilan xalqlarning uylarini o'qqa tutgan bu voqeadan keyin mujohidlarimiz murtadlarning merali rayonida turishliq cho'ng harbiy bazasiga bosib kirib murtad askarlar yig'ilib turgan o'rinda mashina fidoilik amaliyoti elib borgan ma'lumotlardan ko'ra murtad askarlardan ellik nachisining o'lib yuz nachisining yaralanganligi ma'lum bo'lgan bu hujum yuz berib shu kunisi va atisi murtad askarlar tikuchar aeroplan bilan havo hujumi qilib shaxsiy igidorchiligidagi bir moyqachalash punktiga o't qo'yib ko'ydirayotgan va undan boshqa avom xalqni uda ikki kun o'qqa tutgan bir necha masjid vayron bo'lgan bu g'oljirlashgan murtadlarga allohning la'nati bo'lsin amin afg'onistonning to'rt viloyati mujohidlar qo'liga o'tgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha amerikalik salbiy askarlar afg'onistonning to'rt viloyatidan mukammal holatda chekinib chiqqan hamda qisman rayonlarda holat shu darajaga yetganki salbiylar bilan birga jang qilayotgan murtad askarlar o'zlarining bu salbiy do'stlarining qachon qanday qilib qochib ketganligini tuymayli qolgan hozirgi jang holati bo'lsa burunqi partizanlik urushidan butunlay o'zgarib afg'oniston murtad askarlari bilan yuzma yuz urushadigan holatga o'tgan afg'oniston oldingi sapidagi qarindoshlarimizning xabaridan qaraganda hozir mujohidlar butunlay aktiv hujum holati oldida turmoqda bu holat nusratning haqiqatan yaqin ekanligiga uchuq bir bishoratdir inshaalloh robbimiz allohdan bizlarni texim mustahkam va sobit qilishini so'raymiz kofir xitoylarning o'n nechi ming ishchisi pokistonga joylashdi xabarlardan ma'lum bo'lishicha o'zini islomiy jumhuriyat deb atab olgan pokiston murtad hukumati alloh va musulmonlarning dushmani bo'lgan zolim kofir xitoylardan o'z taraqqiyoti uchun yordam so'rgan Pakistan o'zining yadro elektr stansiyasi qurilishi uchun Xitoydan zo'r miqdorda ul muassasa mablag' yordami so'rgan. Pokistonda mablag' kamchil hamda davlat ichida har xil to'qinish davomlashib kelayotgachqa Pakistan nimishib qolgan iqtisodini qayta tartibga solmoqchi bo'layotdi. Xitoy hukumatı Pakistanning bu qurilishi uchun o'zining 10 ming nafar ishchisini Pakistanga o'rlashtirdi ekan. Pokiston amaldorlarining oshkorlashicha, Xitoy korxonalari energiya, tosh yo'l, fan texnika qatorli sohalarda 100 ortiq zo'r turda yordam berdi ekan. hamda xitoyning pokistonga mablag' serish bo'limi 18 milliard amerika dollariga yetadi ekan afg'onistondagi germaniya qismi tolibon mujohidlarining bomba hujumiga uchirdi xabarlardan ma'lum bo'lishicha germaniya davlat mudofaa ministri tomas afg'onistonga berib germaniya armiyasining afg'onistonda turishli qismidan hol so'rgan Şunun bilan bir vaqtda Kabul aerodromi atrofida Germaniya armiyasining mashina kolonnasi mujohidlarning avtomobil bomba hujumiga uchirgan. Vaqadan keyin Taliban mujohidlari bu to'g'rida bayonot bergan bo'lib, o'zining Germaniya armiyasining ikki mashinasini vayron qilib o'tganligi va 10 askarni o'ldirib o'tganligini jakarlagan. Rabbimiz Allohdan bu salbiy qo'shinlarning halokatini tiziltib berishini so'raymiz. ikkilas yahudlar Falastin zaminida musulmon qarindoshlarimizning uy joylarini vayron qilib atgan Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, la'natkarda yahudlar Quddusning sharqida falastinlik musulmonlarga tava 30 nacha qora joyni vayron qilib atgan Shuning bilan yil 5idan boshlab hozirgacha vayron qilib atgan uy joylar 630 ga yetgan. Oxirgi qatimliq vayron qilishda 24 nafar kichik bolani o'z ichiga olgan 41 musulmon qarindoshimiz uy joylaridan ayrilgan. Bu la'natkarda yahudlarga Allohning la'nati bo'lsin. Rabbimiz Alloh Falastin zaminida mujohidlarni texmi ko'plab chiqarib bersin. Biz Patiyaqanda shu iflos yahudlarning uy joylarini vayron qilib, ularni islom diyorlaridan qo'g'lab chiqaramiz inshaalloh. Xitoyda bir urush aeroplani tushib ketdi. Xitoyning sharqidagi Jejang o'lkasida bir urush aeroplani tushib ketib, bir uchuvchining o'lganligi ma'lum bo'ldi. Allohu akbar. vatanimiz sharqi turkistonning qashqar viloyati ko'ni shahar noyisida mujohid qarindoshlarimizning kofir soqchilarga hujum qilish voqeasi yuz berdi xabarlardan ma'lum bo'lishicha 15 dekabr vatanimiz sharqi turkistonning qashqar viloyati ko'ni shahar noyisida yerlik murtad soqchilar musulmon xalqimizni qalaymaqon tutqun qilgan bo'lib o'zining imoni bunda xo'rlashlarga yo'l qo'ymagan 16 nafar musulmon qarindoshimiz pichoq va kaltak bilan qo'liga qurol olgan kofir va murtad saqchilarga hujum qilib ikki saqchini o'ldirgan hujum qilgan musulmonlardan 14 nafari shahid bo'lgan ikki qarindoshimiz asirga tushgan biz vatanimiz sharqi turkistondagi musulmon qarindoshlarimizga shuni jakarlaymizki dinimiz izzat obro'yimiz jinimiz va vatanimizga tajovuz qilgan bu xonxo'r zolim xitoylarning xo'rlashiga hargizmi bosh egmasligimiz kerakki biz qo'limizdan kelganlik imkoniyati bilan garchi yolg'iz qolsaqmi bu kofirlarga qarshi jihad qilishimiz kerak bu yo'lda o'ltirilsak inshaalloh shahidlarning afzallaridan bo'lamiz Rabbimiz Alloh uchun shahid bo'lgan qarindoshlarimizni oliy firdavs jannatlarida qilishni va shuningdek qaysar shir yurak mujohidlarimizni ko'plab chiqarib berishni so'raymiz. Amin. Vatanimiz Sharq Turkistonda musulmonlar turumlarda kofirlarning qattiq qo'rlishiga uchragan. o'zining turmada ko'rganlarini to'rda bayon qilgan bir qarindoshimizning bayonlaridan ma'lum bo'lishicha turmada eng qattiq qiynaldig'ini yana toliblar olimlar va muslima qizlar ekan biz buni anglagandan keyin har bir erkak va ayol musulmon qarindoshimizga shuni xitob qilamizki ana shu ojiz mazlumlarni qutqizish bizning vojibatlarimizdandir robbimiz allohdan vatanimiz sharq turkistonning islomiy fatisining tezroq yetib kelishini va ezilayotgan musulmon qarindoshlarimizning islomiy erkinlik erishishini so'raymiz Қырғызстанның пайтақты Бішкекте Афғанистан мәселесі тоғырсыда халқаралық иығын ечілді. 2014 жылы Америка басшылықыдығы халқаралық күшлер Афғанистандың чықып кеткенден кейінке Отыр Асияның қауіпсіздік мәселесі мұхакемі қылыңға иығын екінде Қырғызстанның пайтақты Бішкекте өткізілді. Yığınğa atalmış BDT baş katibi vəkili, kollektiv xəbərsizlik kengəşi təşkilatının baş katibi, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Terrorizmə Qarşı Duruş Komitetinin məsulı və Avropa İttifaqı qatarlıq 20-dən artıq xalqaralıq təşkilat və 52 yaxın dövlət və rayonlarının tashqi ishlar məsuliy xadimləri qatnaşdı. Rabbimiz Allah bu kafirlarning atalmış ittifoqini bichit qilibyotgusi inshaalloh. Bu haftalik anglishimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki haftalik anglishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. İşlerimizin önümlük davamlışı için salih duadı bulgaysılar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sabrdir lazimi har bir safarda Notlar kökleydi tamçı sakını Kel dostum kıdılgın izzet sepige Müstehkem sert bulup alga yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yürüsün cehenni İslam'ın nuri Gel dostum gidilgin izzet sipiye Müstekem sep bulup Allah yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yürüsün cehenni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolunda Kur'an'ı dinler